Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն ամանյամյա հաղորդման հանդես է եկել ազգային ժողովի նիստում։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին եւ Արցախ-Ադրբեջան շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է։ Շարունակում է պահպանվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռությունը։ Հադրութի շրջանում շարունակում է գարնանացան մշակաբույսերի ցանցը։ Կարեն Կարապետյան նշանակվել է Հայաստանի առաջին փոխվարչապետ։ Գետազոտվի Տիգրանակերտի ջրանցքը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր տեղի ունեցել ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Համաձայն սահմանադրության պահանջի առաջին անգամ հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը խորհրդանի ուշադրությանը ներկայացրեց հաղորդում նախորդ տարվա ծրագրերի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների, ինչպես նաեւ հաջորդ տարվա ծրագրերի վերաբերյալ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախքան կներկայացներ հաղորդումը Բակո Սահակյանն անդրադարձավ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանի առաջարկությանը, համաձայն որի առաջարկվում է պատվով վճար սահմանել հայրենիքի պաշտպանների կանանց համար։ Հանրապետության նախագահը հույս հայտնեց, որ օրենսդրական նախագծերի փաթեթը պատրաստ լինելուն պես կարժանանա падգամավորների հավանությանը։ Այնուհետև Բակոս Սահակյանը ներկայացրեց նիստի օրակարգով նախատեսված հաղորդումը։ 2017 թվականը բավականին ակտիվ ժամանակահատված էր մեր հանրապետության համար, որի ընթացքում իրականացվել է համապատասխան ներքին ու արտաքին քաղաքականություն, ուղղված մեր անկախ պետականության ամրապնդմանը, հանրապետության պաշտպանողության եւ անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, երկրում սոցիալ-տնտեսական զարգացման ապահովմանը։ Իրականացվել են բազում ծրագրային միջոցառումներ եւ ռազմավարական գրեթե բոլոր ուղղություններով արձանագրվել է առաջընթաց։ Խոսելով պաշտպանության ոլորտում իրականացված աշխատանքների եւ այդ ուղղությամբ 2018 թվականի անելիքների մասին, Բակոս Սահակյանը նշեց, որ բանակաշինության գործընթացը բավականին մեծ թափով շարունակվել է անհրաժեշտ բոլոր ուղղություններով, այդ թվում ռազմատեխնիկական, քաղաքական, գաղափարախոսական, սոցիալ-տնտեսական եւ այլ միջոցառումների իրականացմամբ։ Խոսելով ռազմատեխնիկական բաղադրամասի մասին, ուզում եմ նշել, որ համալիր աշխատանքներ են կատարվել բանակի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի արդիականացման ու համալրման ուղղությամբ։ Արտաքին քաղաքականության ուղված եւս մի շարք ծրագրեր են իրականացվել։ Մասնավորապես ակտիվորեն շարունակվել է համագործակցությունը ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մշակվել եւ անց են կացվել տասնյակ դիտարկումներ։ Արցախն աշխարհին ներկայացնելու ուղղությամբ եւս տարվել են հետեւողական աշխատանքներ։ Այս համատեքստում Բակո Սահակյանն առանձնացրեց վերջերս իր այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի եւ պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի այցերը համապատասխանաբար Ֆրանսիա եւ Ավստրալիա։ Էլեկտրաէներգիայի գյուղատնտեսության ու շինարարության բնագավառներում եւս զգալի աճ է արձանագրվել։ Այս ոլորտներում 2018-ին նույնպես կշարունակվեն բոլոր նախանշված ծրագրերը։ Բոլորը տեղյակ եք, որ Արցախի հանրապետության նախագահի 2017-2020 թվականների ծրագրում կան բավականին հավակնոտ նպատակներ։ Ընթացիկ տարում նախատեսված ծրագրերի իրականացումից է մետապես կախված մեր կողմից սահմանված նշաձողներին հասնելը։ Տավալուն ծրագրեր են իրականացվելու տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Հիմնական շեշտը դրվելու է տնտեսության մրցունակության եւ մի շարք ոլորտներում ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման, ներդրումների համար գրավիչ պայմանների ստեղծման, վարչահարության հնարավորինս կրճատման եւ բարձեցման, թափանցիկության աշճանի բարձրացման վրա։ Նախագահի կողմից ներկայացված հաղորդումն այնուհետև ուղեկցվեց падգամավորների հարցադրումներով, որոնք մասնավորապես վերաբերում են զինծառայողների սոցիալական խնդիրներին, հիպոթեկային վարկավորման վերանայման գործընթացին եւ հողօգտագործողներին որոշ արտոնություններ տալուն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թեման շարունակում է Վաննովիկովը։ Շարունակելով լիագումար նիստը ըստ հաստատված օրակարգի խորհրդարանն այնուհետև անցավ Արցախի հանրապետության Գերագույն դատարանի դատավոր նշանակելու մասին հարցի քննարկմանը։ Այդ պաշտոնի համար առաջադրված էր Հասմիկ Խաչատրյանի տեխնացությունը, ում ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գայանե Գրիգորյանը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 2000 թվականի ապրիլի 16-ին որոշում է ընդունել, որ եւս ուղարկվելու Գերագույն դատարանում հատուկ պաշտոն առաջանալու կարգը պայմանները եւ դիմումների ընթացակարգը սահմանված է դատական իրենց գրքով, որի պահանջներին համապատասխան Հասմիկ Խաչատրյանը դիմել է բարձրագույն պետական խորհրդին, միստում քննարկելով միաձայն որոշել ենք ներկայացնել ձեզ Հասմիկ Խաչատրյանի ձեռնատությունը։ Հավելեմ, որ Հասմիկ Խաչատրյանը ներկայումս զբաղեցնում է Արցախի Հանրապետության Վերակնիչ դատարանի դատավորի պաշտոնը եւ զբաղեցնում է նաեւ ԼՂՀ դատավորներ հասարակական կազմակերպության նախագահի պաշտոնը իր գործունեությունը բավականին հաջող եւ երանդուն իրականացնելով։ Հաջորդեց գաղտնի քվեարկություն, որի արդյունքների վերաբերյալ հաղորդմամբ հանդես եկավ հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ падգամավոր Ռոմելա Դադայանը։ Արցախի հանրապետության Գերագույն դատարանի դատավոր նշանակվելու համար առաջարկվել է Հասմիկ Փարփիոնի Փաչատրյանի տեխնատությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեատեքտիկում։ Քվեարկությանը մասնակցել է 29 падգամավոր։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատոպը հաշվիչ հանձնախումբը բարձրացրեց Քվեատոպում արկա է 29 քվեատեքտիկ Անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկ չունենք, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կող 27, դեմ 2։ Քվեարկության արդյունքներով ընդունվեց ազգային ժողովի որոշումը Հասմիկ Խաչատրյանին Գերագույն դատարանի դատավոր նշանակելու մասին, որը հրապարակեց խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ղեկավարելով Արցախի հանրապետության համանդրության 139-րդ հոդվածին առաջին մասով եւ ազգային ժողովի կանոնակարգացած հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի առաջին մասով Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը որոշում է Հասմիկ Պարֆյոնի Խաչատրյանին նշանակել Արցախի հանրապետության Գերագույն դատարանի դատավոր։ Այնուհետև խորհրդարանն անցավ օրենսդրական բնույթի օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Խորհրդարանը միաձայն հավանության արժանացրեց падգամավոր Արսեն Արստամյանի նախաձեռնությամբ ներկայացված հանրային ծառայության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի նպատակը գործող նույնանուն օրենքի երկու կետերի համապատասխանեցումն է։ Մասամբ նաև այս օրենքից էր բխում կառավարության առաջարկությամբ ներկայացված եւ խորհրդարանի կողմից ընդունված մյուս պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Ընդ որում, երկու դեպքում էլ պետբյուջեում լրացուցիչ ծախսեր չեն նախատեսվում։ Կառավարության լիազորությամբ էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Տիգրան Թորոսյանը խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացրեց առևտրաարդյունաբերական պալատի մասին օրենքի նախագիծը, որպես մայրօրենք առաջին ընթերցմամբ ընդունելու համար։ Սույն օրենքը Արցախում ներկայացվում է առաջին անգամ։ Օրենքը սահմանում է Արցախի հանրապետության առևտրական պալատի կազմակերպայիրավական ձևը, առևտրաարդյունաբերական պալատի ստեղծման ընդհանուր իրավական հիմքերը եւ կարգավորում է դրա գործունեության հետ կապված հարաբերությունները։ Պալատի ստեղծման եւ գործունեության հիմնական նպատակն է օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունների շրջանակներում իր անդամների ընդհանուր շահերի եւ իրավունքների պաշտպանությունը եւ դրանց ներկայացումը Արցախի հանրապետության պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ փոխհարաբերություններում, ինչպես նաեւ օտարերկրյա պետություններում։ Գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 24 կողմ եւ 1 ձեռնպած ձայների հարաբերակցությամբ։ Ազգային ժողովի լիագումար նիստն այնուհետև շարունակվել է կառավարության հետ падգամավորների հարցոպատասխանի ձևաչափով, որի մասին մանրամասն կհաղորդենք լուրերի վաղվա թողարկումներում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին եւ Արցախ-Ադրբեջան շփման գծում ապրիլի 18-ի դրությամբ իրավիճակը հանգիստ է։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Իրավիճակը ներկայումս հանգիստ է, կրակոցներ չկան։ Հայկական զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը, ասել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Ապրիլի 18-ին Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հաղորդագրությունն առայն թե իբր հայկական ուժերի կողմից Աղջաբեդու շրջանի Գիամետին գյուղի ուղությամբ կրակ բացելու արդյունքում վիրավորում է ստացել 27-ամյա խաղաղբնակիչ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները խստիվ հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունը։ Բելարուսի կողմից Ադրբեջանին Պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի վաճառքը կստիպի Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը որոշակի միջոցներ ձեռնարկել։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի զինված ուժերի պաշտպանության նախարարության հանրային խորհրդի անդամ Իգոր Կորոչենկոն։ Սակայն ըստ նրա, Մինսկի եւ Բաքվի միջև այս գործարքը չի հանգեցնի տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությանը եւ հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Ինչպես նշել է ռուսական ռազմական փորձագետը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռությունը շարունակում է պահպանվել եւ Պոլոնեզ համալիրների առաքումը չի խախտի այդ հավասարակշռությունը։ Մենք կողմ ենք Ղարաբաղյան խնդրի բացառապես խաղաղ լուծմանը։ Ռազմական գործողությունների ցանկացած վերսկսումը կհանգեցնի նոր զոհերի եւ կորուստների։ Սակայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական համակարգը տարիների ընթացքում կառուցվել է այնպես, որ նույնիսկ ճակատային հարվածը թույլ չի տա Ադրբեջանին բլիսկրիգի հասնել։ Արագ ռազմական հաջողություններ միանշանակ չեն լինի, ընդգծել է փորձագետը։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է գառնանացան մշակաբույսերի ցանցը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես ներկայացան կադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ողջունարարության գյուղօգտագործման բաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սմբատ Աբրամյանի, դերևս մարտ ամսում Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը ներկայացրել եգիպտացորենի, հնդկացորենի, արևածաղկի, կտվհատի, կորունգանի, արվույտի, սոյայի եւ գառնանցան այլ մշակաբույսերի բանջող սերմերի հայտը։ Նախատեսված է շրջանում կատարել շուրջ 1410 հեկտար գառնանցան մշակաբույսերի ցանց, որի համար ժամանակին նախապատրաստվել են վարելահողերը։ Շրջանի համայնքներում կատարվել է շուրջ 300 հեկտար արևածաղկի, 150 հեկտար կտվատի, 30 հեկտար եգիպտացորենի, 12 հեկտար գարու, 60 հեկտար կարտոֆիլի եւ մոտ 30 հեկտար բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանքեր։ Աշխատանքները տարվում են նաեւ արմույտի, կորունգանի եւ սոյայի ցանքերի ուղղությամբ։ Գառնանցանի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Կարեն Կարապետյանին առաջին փոխվարչապետ նշանակելու մասին։ Հայաստանի նախագահի հրամանագրերով փոխվարչապետներ են նշանակվել Վաչե Գաբրելյանը եւ Արմեն Գևորքյանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով Վիգեն Սարգսյանը նշանակվել է Պաշտպանության նախարար, Էդվարդ Նալբանդյանը արտաքին գործերի նախարար։ Միակ տարին է եղել 2017 թվականը, երբ փողոցներում հանրահավաքներ չկային, հանգիստ կարող էին զբոսաշրջիկներ գային, ներդրումներ լինեին եւ այդ տարի մենք ունեցել ենք 7.5% աճ։ Այս մասին Շանթ հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով մի քանի տարի է պետք, որ տնտեսական աճը մարդկանց համար շատ ավելի շոշափելի լինի։ Միևնույնն է դժգոհություն լինելու է։ Մարդ որքան լավ ապրի, այնքան պահանջները մեծանալու են։ Բայց խնդիրն այն է, որ հասնենք այնպիսի մակարդակի, որ เป զի գոնե ցանկությունների կեսը մարդիկ կարողանան իրականացնել, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցին արդյոք հանրահավաքները խանգարում են աճին, նա պատասխանել է։ Մարդկանց իրավունքները, ազատությունները ամենաառաջնայինն են։ Գոնե մեր պատկերացումները այդպեսին են։ Բայց այդ առաջնային իրավունքները, եթե իրականացվեն տրամաբանության սահմաններում որևէ կերպ դրանք չեն խոչընդոտի տնտեսական զարգացման։ Բայց երբ որ դրանք դառնում են անհամաչափ, երբ որ դրանք վեր են ածվում խցանումների Երևանում, կարող է դրականորեն ազդել։ Եթե դինեք ներդրում, որ երկրում ներդրում կանեք։ Կանեք այն երկրում, որտեղ գերշահույթ եք ստանալու, կամ պետք է այնպեսի մի երկրում անեք, որտեղ օրենքները իդեալապես գործեն, կամ էլ մի երկրում, որտեղ հայունություն կա, եւ օրենքները գնալով կատարելագործվում են ականհայտ բան է։ Խոսքը անցկացնելու ձևի մեջ է եւ ոչ թե իրավունքները սահմանափակել։ Մենք երբեք որևէ պարագայում չեն գնա իրավունքների սահմանափակման։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի պետական համալսարանի աստղադիտարանը կտեղափոխվի Ստեփանակերտի Հովանես Թումանյանի անվան համար 9 հիմնական դպրոց։ Այս մասին ասել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը եւ նշել, որ Ստեփանակերտի 9-րդ դպրոցի տանիքից բավականին հետաքրքիր տեսարան է բացում դեպի ամբողջ քաղաք, որի համար էլ վայրն ընտրել են հենց այնտեղ։ Նրա խոսքով նախարարությունը շահագրգռված է, որ Արցախը համագործակցի բյուրականի աստղադիտարանի հետ, քանի որ այն խթան կանդիսանա աշակերտների մոտ հետաքրություն առաջացնելու դեպի աստղագիտությունը։ Գյումրիում տեղի ունեցած վերածնունդ միջազգային 10-րդ ամենամյա մրցույթ փառատոնին այս տարի Արցախից մասնակցել է 49 երաժիշտ, որից 32-ը գրավել են մրցանակային տեղեր։ Այս մասին ասել է Մշակույթի, Երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության Մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդական արհեստների բաժնի պետ Ապրես Մարկարյանը։ Նա նշել է, որ մրցանակային տեղեր գրավածներից 8 հոգի գրավել է առաջին տեղ, 15-ը երկրորդ, 6-ը երրորդ, 1 հոգի էլ չորրորդ։ Իսկ Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան հանրակրթական երաշտական մասնագիտացված դպրոցի սաներ Արևիկ Պողոսյանն ու Մարատ Մուսայելյանը հանդես գալով դաշնամուրային դուետով արժանացել են Grand Prix-ի։ Նրա խոսքով Արցախցի սաները հանդես են եկել դաշնամուրի, դասական, էստրադային եւ ազգային երգեցողության, դդուկի, շվեի, շեփորի, կլարնետի, սաքսոֆոնի, ակորդեոնի, կանոնի անվանակարգերում։ Ընթացիկ տարում նախատեսվում է հետազոտել Տիգրանակերտի ջրանցքը։ Այս մասին ասել է Տիգրանակերտ հնավայրի եւ շրջակայքի պեղման եւ ուսումնասիրման աշխատանքների աշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը, մանրամասնելով, որ նախատեսում է նաեւ պեղումներ իրականացնել անտիկ դամբարանաշերտում, որը ենթադրում է մագնիսական սկանավորում։ Նրա խոսքով այն խիստ էական նշանակություն ունի Տիգրանակերտի հիմնադրման եւ մշակույթի վավերացման գործում։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը իգիտություն Ստեփանակերտցիների հայտնում է, որ սույն թվականի ապրիլի 21-ին Ստեփանակերտ քաղաքում հայտարարված է սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքների համակարգային շաբաթօրյակի օր։ Մայրաքաղաքում տեղակայված պետական կառույցներին, հիմնարկ ձեռնարկություններին, կազմակերպություններին անկախ սեփականության ձևից քաղաքի ողջ բնակչությանը խնդրվում է ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել համակարգային շաբաթօրյակին ու նպաստել քաղաքի մակրության եւ բարեկարգման գործին։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 943992 097 21 99 59 հեռախոսահամարներով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն օրվա երկրորդ կեսին անձրև վարկյանում 3-ից 8, հետագա ուժգնությամբ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։